Jēzus Kristus! Halleluja! Halleluja! Hei! Halleluja! Hei! Halleluja! Lai slavēts Jēzus Kristus! Amen! Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam! Amen! Kristus ir augšām cēlies! Patiesi, Patiesi augšām cēlies! Halleluja! Halleluja! Arī mums kopā Kaspars Ezeriņš, Andris Rumpis un Mārtiņš Lomakins. Aleluja! Aleluia! Hei! Aleluja! Hei! Aleluja! Hei! Aleluja! Aleluia! Hei! Aleluja! تركيا يا <laughs> الحياة studijā, nu, gluži ne studijā, bet jā, ir studijā. Ir, studijā. Jā. ir studijā no ēterā, no, no Antālijas, jā. Jā, no Turcijas. Tur jums kopā Kaspars Ezereņš. Andris Rumpis. Mārtiņš Lamākis. Nu, jā, spredzam, šeit sastāvā varam būt vietā, kur arī Pāvils ir bijis, jo viņš arī devās no, no, no Izraels, no tā puses. Arī mēs esam ceļā uz Efesu, vai viss ir priekšā, Mēs esam sēdzinieku grupiņa, 20 cilvēki. Un patreiz mēs mazliet tā kā, nu, tādu sabatu uztaisām, tā kā atpūšamies, baudām jūru, skaistu dabu. Pēc svētdienām mēs bijām arī vietējā draudzē. Mēs dziedājām dziesmas un slavējām, mums ir kāda dziesma dziedāja ebreju valodā. Un tā draudzes telpa atrodas augstā ēkā, un tieši esot no priekšas dziedot, var redzēt logu, un tu redzi, ka tur ir vidusjūra, un otrā pusē ir Jeruzalem, kuru nevar saskatīt. Ja? Tā sanāca. Ja? Un tad caur to logu tur, tur ir vidusjūra, un tā, tā kā Antālija ir vidusjūras krastā. Bet šis redzījums lūkšana nams, un es gribu aicināt radio klausītāju būt lūkšanās par tautām, lūgt par Turciju un arī par Irānu. Jā, jā mēs satikām. Un tāpēc es um, arī gribu arī jau iesākt, iesākt arī ar lūkšanu, jo lūkšana ir atslēga, lūkšana ir svarīgs instruments, kas mums vajadzīgs, un mums ir vajadzīgs, lai svētais gars mums vada, un paldies Dievam par to, ka mums nav jāmeklē, kur nolasīt kādu lūkšanu, ja prasīt kādam, bet mēs varam vienkārši teikt un, un lūgt un sarunāties kā ar vislabāko draugu, kā ar tēvu, kā ar kungu, kungu un ķēniņu ķēniņu. Visvarenais Dievs, mēs te pateicamies par to, ka Tu esi mums tik brīnišķīgi radījis. Brīnišķīgi ir Tavi darbi. Tu esi varens un spēcīgs Dievs. Paldies par dažādām tautām, kurš Tu esi radījis, un ka Tu esi arī brīnišķīgu latviešus radījis, un ka mums ir tik skaista valoda latvieša. Paldies par Latvijas kristīgo rādio, ka caur rādio viļņiem var izskanēt patiesība, gan vārdos, gan mūzikā. Un es arī lūdzu, lai ar šo raidījumu kādi tiek uzrunāti, vēl vairāk tuvoties tev, Dievs. Un lai arī kāds var ieslēgt, kas vēl nepazīst tevi un iepazīt tevi, jo tu Jēzus ceļš, patiesība un dzīvība nāc svētais gars un vada mūs Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Āmen. Āmen. Jā, tā kā es jau lūkšanā esmu pieminējis to, tā, kas arī gribu ar teikt radio klausītāji Um, nezinu tieši konkrēti kā tev. Kādas ir tavas attiecības ar Dievu? Ko tu domā par Dievu? Bet es gribu teikt, ka Dievs ir labs. Un viņš tā mīlēja pasauli, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu. Lai viens, kas ticētu, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un šī vēsts ir svarīga tev, radio klausītāji. Priecājies, ja tu esi Kristus sekotājs. Bet tā vārds ir ierakstīts debesu grāmatā, mūžīgās grāmatā. Nāvē vairs nav varas, jā, jo Jēzus Kristus uzvarēs nāvi un piedošana ir Jēzu Kristu. Bet ja tu vēl nepazīst, tu vari ieaicināt Jēzu savā sirdī. Vēl ir šis žēlastības laiks, atver savu sirdi, ieaicin viņu. Viņš klauvē, viņš klauvē, kā ar atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka viņš klauvē. Un patiesībā arī šī vēsts, arī ne tikai tev, neticīgais, bet šī vēsts arī tev, kristīgā draudze, kristieti, jo um, Jēzus stāvēja pie draudzes un klauvēja. Un tāpēc atsauksimies viņam un ielaidīsim viņu iekšā. Nebūsim tikai papīra kristieši, formāli kaut kur pierakstīti, bet mums ir vajadzīgs dzīves attiecības ar Jēzu, un viņš klauvē un atver savu sirdi viņam. Lasi viņa vārdu, Dieva vārdu, Bībeli, kas ir latviešu valodā pieejama, arī citās valodās ir pieejama. Un lūdziet arī par to, lai Dieva vārds tiek iztulkots arī tajās valodās, kurās vēl tas nav. Rādo klausītāji, tu vari būt misionārs ar lūkšanu un lūgt par tām tautām, kur vēl nav izskanējusi šī vēsts par Jēzu Kristu jo Jēzus Kristus ir cerība, viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Amen! Amen. Jā, nu, radio klausītāji, ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un Andris un Mārtiņš. Ja? Un tāpēc es varbūt arī uzreiz šiem brīnišķīgajiem vīriem, kamēr sievas ir kaut kur citur, ja? un, un pārējie svētcernieki pastāstīt, nu, kā tad jums šis Mans ceļš jau ir iesācies, ko Dievs varbūt jums ir uzrunājis, varbūt tieši arī esot Antālijā, satiekot vietējos kristiešus. Un ko varbūt jūs ieteikt? Ko un kā lūgt? Es domāju, ka vajadzētu lūgt <clears throat> par eh, Turciju, jā, jo Bizantijas valsts, un šī bija kristīga valsts, kristīga jā. valsts šajā teritorijā. Tagad, protams, ka tā ir Turcijas teritorija un tā ir musulmaņu valsts, jā, bet pirms tam tā bija kristīga valsts kā viņi tapa kristīņi, no tā, kā atnāca Pāvils un sludināja pagāniem. Uh, un eh, š, izveido šīs te draudas entās, un kuras uh, mēs savākušies šeit grupiņa, apmeklēsim tās septiņas, kas ir uh, pieminēts Jāņa atklāsmē, ja? bet es domāju, ka šeit nebija tikai septiņas draudas, ja? bet vienkārši ir izceltas, kas ir īpaši Dievam tos, ja? Uh, Un eh, tiešām man ir tas gods būt šeit, iesim Pāvila ceļu, jo es zinu un ticu, ka ļoti daudziem uh, kristiešiem mūsdienas Pāvils ļoti tūs, jo viņš ir uh, praktiski lielāko daļu jaunās darības, viņa grāmatas ir, ja. Un uh, man pirmkārt, lai redzes lokam paplašanāšanai, ja, un ieteiktu, jā, aizbraukt arī jums šajā ceļojumā, uh, Jo pagājušajā gadā es biju Izrēlā, kas, kā Kasparam teica, vecajā derībā biju, lūdzu, ved mani uz jauno derību. Un tagad mēs esam jaunā derībā, un vienkārši mums ir jālūdz, lai atgriežas arī šī valsts, kur jau pamatā kādreiz bija kristiešu valsts, bet viņa ir pārvērtusies. Un tāpat arī Mūsu valsts arī skaitās kristiešu, bet par ko mēs pārvēršamies, skatoties Eirovīzijas un visu lēnām, kas mums nāk iekšā krāsainie karogi, mēs arī no kristiešu valsts paliekam pa kaut kādiem, ja, un tas nemanot. E, vienkārši ir jālūdz arī par mūsu valsti un visām, lai ir atmoda, lai mēs noturam šo te, jo Pāvils darīja lielu darbu, lai mēs, tas ir mums, viņš darīja to, mums, mm. latviešiem, mēs arī esam pagāni, Un viņš to darīja, lai mēs būtu kopā ar Dievu, ar radītāju. Mm -hmm. Un tāpēc es saku, tas ir gods, kad eh, šeit es esmu un novēlu visiem eh, pabūt. Un, nu, mums jau tikai priekšā, mums jau tikai mhm. sākums, jā, bet eh, es šeit biju un redzēju, ka šeit arī ir kristieši, šeit arī tieši tādi paši brāļi māsas, Eh, kā saka, Pāvila darbs nav beidzies šeit. Mm -hmm. Tagad izskatās, jā, cik mums Stambulā tikai 4018 miljonus iedzīvotāju. Jā. Jā. Un tā, cik divi, knapi divi vai cik procenti, vai 0,5? Nu, es domāju, ļoti maz. Vispār ja, ja, ja tā pareiķina, nu, ka tie, apmēram 4000 Stambulā, kur ir 18 miljoni iedzīvotāji, nu, šeit Antālijā, uh, Uh, ir tā kā Rīgā apmēram nu, raudzīts, ir kaut kādas nepilnas desmit, kuras, protams, ir ļoti maz. Jā. Mums pateicība Dievam bija tā iespēja būt šeit, un man tā viena draudzene jau tāda mīļa, jo es jau ceturto vai pieto reizi tur esmu. Mums kopā arī ar sevi tādu bijām uh, pirmajās reizēs tur un iepazināmies gan ar mācītāju, gan ģimeni, no nu, sievu. Tāpēc mēs arī, arī ar citiem draugiem cilvēkiem sapazināmies. Un, slavējam Dievu kopā. Un tas ir tik ļoti īpaši. Turku valodā slavē Dievu. Jā, Jā. <laughs> tiešām tas bija vienkārši nu, apbrīnojami. Tas Slēdjā. tā, tā valoda īst, īstenībā ļoti interesanta. Jā, mm -hmm. tāda. Skanīga diezgan. Jā, jā, jā, jā. Un vēl ir interesanti ir tas, ko es gribētu teikt ar radio klausītāju. Es esmu pateicīgs Dievam, ka tieši tagad ir tāda brauciena, ka mēs braucam uz Turciju, kā arī Andris Rumpis minēja tā, šī zeme, Turcija, ir ļoti ar kristīgām saknēm. Un patiesībā šīs jaunas draudzes, kas ir veidojušās, Viņš tikai pēdējos gados ir veidojušies. Pateicoties tam, ka uz kādām vietām tieši no Korejas bija iebraukuši. Jā, jā, jā. Mēs arī satikām kādu korejiešu, bet tur Efes, kur mēs arī draudzīti, kur arī palīdzēja korejiešus. Arī mēs, latvieši, varam doties misijā uz Turciju pa Pāvilu, pa, palīdzē, eh, lai evaņģēlijas atkal ir šeit. Un, eh, un ziniet, radio klausītāji, ir, es pieļauju iespējami, ka kāda teiks, o, oh, tā Turcija, nē, nē, nē, nu, zin kā, tur jau tie musulmani, un Turcija taču ir pret Izrēlu, un teik tā, bet patiesībā Turcijā ir brīnišķīgi brāļi un māsas, jā. Jā, kur ir ļoti daudz no viņiem ir kristieši, un viņi tik līdzīgi mums ir. <laughs> jo Jēzus Kristus ir tas vīna koks, un mēs tie zari un mēs esam iepūtāti viņā. Un ļoti daudziem ir tie stāsti, ka viņi ir bijuši. Nu, musulmaņi viņi kļuvuši par kristiešiem. Jēzus kādā veidā viņš uzrunājis, viņi paši meklējuši, kāds viņiem pastāstījis ir, un, uh, un viņi kļuvuši par kristiešiem. Un tas, ko arī esmu pamanījis, ka viņiem patīk arī ebreju valoda, viņiem patīk lūgt par Izraēlu, mm. viņiem patīk dziedāt ebreju valodā. Un to es gribu arī teikt radio klausītāji, jā, tā kā, nu, lai, lai izklīdinātu kādas, varbūt tās tādas, nu, kā esmu bieži vien pat arī dzirdējis tādu, varbūt tādu, tādu naida runas, jā, varbūt tās tie arābi nekad nevar būt kristieši, viņi nekad nesvētīs mm. Izraēlu, un tāpat kaut ko pa mazam, es domāju, nu, uz Turciju, nē, viņi taču ir pret, jā, un tā. Mm. Patiesība ir citādāka. Atbrauc un redz. <laughs> un o, uh, iedzīvotāji arī ir ļoti draugi un atsaucīgi. Es nejūtu nekādu šeit apdraudējumu vai kaut kādu. Jā, kad, uh, es domāju, ka kādā Irānā tas būtu krietni mm. sarežģītāk. Jā. Mm. No, nu, un šeit mēs esam slavējuši Dievu. Jā. jā. <laughs> no, nu, brauksim vēl uz svētvietām, un tur arī, es domāju, ārā slavēsim. Jā, mēs brauksim. Un tas nav tā, es domāju, ka tas nav tā aizliegts, ka tu nevari. Ja? varbūt, kā, varbūt publiskā, bet ja tā ir svētvieta kaut kāda. Mm. Es mhm. domāju, ka. Nē, nu, gluži šeit ir izpētās vietas, kur mēs brauksim tagad par tām arheoloģiskām vietām. Viņš nav tā kā svētvietas uztaisīts. Nē, nu, priekš mums tās ir svētvietas, jo tur bija ah, pārējās. Jā, jā, jā, tas gan. <laughs> bet, bet, bet, kā arī saka, priekš mums, un mums vēl vairāk ir tas, ka nevis nu, tikai apskatīt un aptaustīt, bet mums ir tas, ka mēs gribam, lai svētais garš atkal izlīdz par šiem vietām. Amen. Jo tā kā vakar dievkalpojumā tas. Tu dieva klātbūtne princip, no pirmajiem akordiem bija. Jā, Man vienkārši bija tāda dieva godība bija un tāda lūkšana tik jaudīga, un kas man pārsteidza. Reāli mēs jau bijām vairāk. Mēs 20 cilvēki bijām vairāk nekā viņi, bet viņi visi dzīvi. Jā. Viņi neviens nestāvēja kā sālstaps, nebija, mm. nebija tur tāda visu slavēja, visu vienkārši tas tā ir priecējis. Man, man tas bija pārsteigts, es biju pārsteigts, teiksim tā, patīkami pārsteigts, prieks. E, prieks bija sirdī. Un, un tik jaudīgi dievkalpo. Nu, tas, jā, tas vārdiem nav aprakstāms. <laughs> Eh, dievu klātbūtne vienkārši un tas dievkalpojums tik jaudīgs bija. Un, Tās aizlūgšanas, un pēc tam sadraudzība, mm. sadraudzība un sadraudzībā jā. vēl aizlūgšanas, un viss tās lūgšanas bija mm. vienkārši, un, un, un, un, un par to uh, Eh, par to īrāņu pāri, mm. kuri ja, te bija. Viņi kalpoja cik viņi laikam piecus gadus, un tad, eh, ja kaut kā es neatceros precīzi, bet viņi tagad dodas atpakaļ, lai kalpotu Irānā, lai veidotu. Tas ir tāds un tā lūkšana par viņiem bija tik lūdzu, tēvs, lūdzu, vādi viņus, lūdzu, sargā. Un es arī saņēmu, ka viņš viņu gan vadīs, mm. gan sargās. Un, viss būs labi. Drosminos, jā. Un drosmi, drosmi vajag. Tur, tur vajag drosmi. Nu, es nezinu, vai man būs drosmi draudi, tāda. Reāli, nāvis draudi Irānā ir. Zinot, zinot to, ko dara ar kristiešiem Irānā, nu, <laughs> teiksim tā, tas ir slava Dievam, slava Dievam, ka viņi to dara. Un es esmu tik reāli, vakar bija tā, kad pēc tā dievkalpojuma jau tāds piepildījums, tāda pateicība, kad, nu, es jau zinu, paldies Dievam, ka es esmu mm. šeit. Jā, es tikai uh, lūdzu un ceru, kas būs tālāk. Jā, jā tas, ir, uh, tas tiešām ir. Tas ir tā, nu, tā sanā, es, es pat to nebiju piefiksējis. Tad, kad tu stāstīji, kas par to ka mēs reāli arī ejam to ceļu, kā Pāvils. Viņš, uh, ka viņš Antālē izsēdās un jā, devās, ar, devās tālāk. Un mēs, tā mums sanāk tāds pats faktiski ceļš. Un, Tas kaut kā man, man par to nebija iedomājies. Vispār, mm -hmm. Man tā efekta visu laiku bija sirdī, un tik ļoti jā. atceries rudenī un visu. Man, un, uh, Šis eh, tas vakardienas bija eh, <laughs> slava Dievam. Slava, Ko es varu pateikt? Tikai slava Dievam un pateicību kungam par viņa žēlstību, vadību un gādību, kā mēs vienkārši un šodien mums tāda atpūtas diena un slava Dievam un rīt dodamies tālāk. Un Jā. tas ir Mēs dodamies uz, uz Efesu. Un uh, Efesā būsim divas dienas, un arī vietējā draudzē. Arī kopīgi būs slavēšanas, arī uh, nā, viņiem viņi taisa tādu nu, vakaru, kas saucās lūkšanums. <laughs> Tad ir slavēšana kopā lūkšanas. Un, Un arī tur draudzē ir cilvēki, kas vienkārši, nu, kur Dievs viņiem ir pieskāries un, un viņi stāsta liecības par to, uh, kā viņi iepazinuši jēzus un atgriezušies. Well, nu, Dievs dara lielas lietas Turcijā, un es viņš lielāks var darīt, jā, tā kā. Jā. Gribu iedrošināt, jā. Nu, es esmu dzirdējis, ka ir kādi cilvēki, kas ir teikuši, tur jau tikai drupas, tur nav nekā, tur jau taču, ko tu, nu, tu aizbraukt arheoloģiju apskatīties. Bet nē, tieši Efesā, tieši Efesā, uh, Un, un tas ir interesanti. Arī, arī Mārtiņš tagad piemina, vēl kā, man liekas, jā, arī, arī Andris ir to minējis, arī, un vēl kādi cilvēki, kas ir braukuši braucienos, viņi ir teikuši, uh, Uh, Efes, tas ir uzrunājis, ja, ļoti Efes, ja, lasot vēstuli Efesiem, šī vēsts, kas ir Efes, atgriežoties pie pirmās mīlestības, un man arī tieši Efes ir kaut kā ļoti, ļoti mīļi palikusi, un tāpēc arī no visām tām drētām, septiņas tās draudzes, kur mēs izbrauksim, tieši Efesā mēs tā uzkavējamies sākumā tā ilgāk, un vēl ar uz vietējo draudzi zodam, jo tur ir cilvēki, kas dzīvo, nu, tāda maza pilsēta, kaut 11 tūkstoši cilvēku dzīvo, un apkārt visādi ciemati vēl, un tā, Bet um, tur ir tāda mazpilsētiņa, ja, salīdzinot ar Stambulu, vai, vai ar Izmiru, vai arī Antāliju. Mīlīgi, jauki. Un cilvēki, kuriem vajadzīgs dzirdēt par jēzu. Vienā reizē bija tā, kad mēs braucām vilcienā un um, sarunājāmies ar vienu vīrieti. Un, un apmainījāmies pat ar kontaktiem. Un tad ir ah, izpalīdzīgi, draudzīgi, tad viesmīlība viņos ir ļoti liela. Un tad es atceros, Ah, man ir izpratne tā mīlestības vēstule, ka Bībeles pānta turku valodā. Man arī tagad ir līdzi. Tā kā radio klausītāji lūdziet, lai mums ir gudrība, drosme, saprāšana, kuriem vajag iedot. Jo mums ir vairākas tās lapas, ir izdrukātas, un vēl man ir arī jaunās derības arī turku valodā. Un es aizgāju pēc tam pēc stācijas, kad jau viss kā plaukās, aizgāju iedavu viņam to, viņš atvēra vaļā un šķīraudzīja, un viņš asarās izplūda lasot to. Un viņš tā priecās, un pēc tam viņš vēlāk sūtīja ziņu par to, ka, o, viņam, mēs varam par viņu dēlu aizlūk, kurš ir uh, no apslims un tā, un visāds, ka tā, un tad viņš tur, tur stāstīja, ka tas tik brīnišķīgi, ka viņš atteica, un pēc cilvēku, kur nesaprot šeit tā, ļoti daudz tādu, kas neprot angļu valodu, bet viņi tika, cenšās kaut kas sazināties un, un runāties, un, un Jā, tik ļoti sirsnīgi. Bet kā jau mēs arī teicām, mēs tikai esam vēl tikai šajā reizē sākumā. Um, dosimies tagad jau tikai uz Efezu. Tad vispārējās vietas būs, kas ir Bībelē aprakstīts visas septiņas draudzes. Arī brīnišķīgi, ka var izbraukt. Jā. Tajā secībā, jā, kā arī Bībelē bija. Tā kā apakšu darbi, jā, kas ir Efezā, kur Pāvils 19. nodaļā visā tā lielais amfiteātris, nu, iztēloties, kā tas tur īsti bija un tā. Bet, um, bet arī apakšu Jāna kaps ir ir, ir Efesā. Un, un, un Jānis arī nu, pierakstīja nu, vēstules, un, un rakstīja vēstules, pierakstīja evanģēliju, esot tieši Efesā. Un arī īpaši lasīja Dievu vārdu tur. Bet eh, tas, kad var izbraukt, izbraukt tās visas septiņas draudzes tajā sacībā, kā arī agrāk gaidas, pasta ceļš un kargo ceļš. Un, un, bet es zinu, ka šī vēsts nav tikai svarīga tām draudzēm, kas ir bijušas tur, <laughs> vai tām vietām, bet tas ir mums katram vajadzīgs. Un katrā reizē mēs braucam, tad mēs cenšamies tiešām prasīt Dievs, ko tu gribi mums teikt, jā, ko tu gribi mums mm. uzrunāt, kas ir priekš mums latviešiem, pie mums špēn. Un kā jau rakstiet, ka, ka mums ir, tad, lai dzird, ko gars saka draudzēm, jā. Bet ir arī nu, tas, mēs jau tā bieži arī lūdzam par Latviju un par, par Latvijas tautu. Tieši šeit, esot vēl īpaši vakar, es kaut kā nāca, ka, nu, ka mums, ir, mums ir jālūdz par Turciju, mums jālūdz par Irānu, mums jālūdz. Bet arī par Latviju mums ir jālūdz. Jā. Jo mēs dažreiz arī aizmirstam lūgtam par, par sevi, par savām sirdīm. Un īstenībā es tik priecīgs esmu, jo katrs brauciens ir tāds, vispār jebkura ekskursija, kur lielāks cilvēku skaits, ir tāds labs testiņš sirdī. Vanams sirds stāvoklim. Un, un, reāli es par šīm dienām esmu diezgan priecīgs. Nu, tā, priece, prieks sirdī, kad mēs esam tik dažādi. Un kad patiesībā viss ir tā, nu, slavu Dievam, man, man prieks sirdī par to sirds ah, stāvokli. Jā, <laughs> tā, jā ka tie testiņi tādi, nu, var tā, zin kā bieži ir, kad saprotu, neesmu izkritu. Ja? Bet tagad nu, tā kā aleluja izgāja. Nu, iz, nu, iz, viss kārtībā. Un tas, Tā galvenais ir nekļūt augstprātīgam. Jā, un, ja eh, vēl nav beidzies. Nē, protams, tieši tā. Bet, eh, eh, zinot, kā ir bijis un kā ir, prieks, ka tomēr notiek pārmaiņas un Dievs strādā pie mums. Un, lasot Bībeli, Dievs maina. Un tas ir svarīgi. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Un, ja, un ja, nu, ja nu es atsakos pieņemt to pārmaiņu, tad nu, man palīdz vienā vai otrā veidā. Nevienmēr patīkamā, bet nu, pamāca, pārmāca un slavu Dievu. Kaut kur bija rakstīts, jā, eh, ar prieku pieņem pārmācīšanu. Jā. Tas ir forši. Pauši man ļoti patīk. Dievs ir labs. labs. Amen. Amen. Arī šajā braucienā mēs esam uh, 20 cilvēki ar daž dažādām dzīves pieredzēm, daž dažādām konfesijām un baznīcām. Un, vecumu. un mēs gribam, lai mēs visi un vecumu. Jā, vecumu. Jaunākajam ir trīs gadi. <laughs> Jā. trīs gadi un divi mēneši, jā. jā. Jā, jā nevis Mārtiņam, bet Jākabam. Jākabam. Jākabs ir Mārtiņa dāns. Jā. Un tad ir arī cilvēki ar, ar lielu dzīves pieredzi un, un no dažādām draudzēm. Bet mēs lūdzam, nāc svētais gars vieno mūsu Kristus mīlestībā, pareizā atziņā, pareizā izpratnē par to, kas ir Dieva vārdā rakstīts, un dod, lai mēs visi kļūstam daudzreiz nu, dziļāk iekšā Dievā iesakņojamies šajos Kristus, jo Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Jā. Nu, es vēl gribēju arī, jā, ka Turki ir nu, diezgan viesmīlīgi. Jā. Un viņam tas turisms attīstījās, jā, un viss. Jā. Bet viesmīlība, jā. Bībelē rakstīts, esiet viesmīlīgi, jā. Ja nezinot, jums esat mājā pieņēmuši eņģeļus, jā. Un, mm. un, un, un, un, un, un. Nē, nu latvieši mēs arī it kā esam viesmīlīgi. Bet man liekas, ka vai, mums vajag vēl viesmīlīgākiem būt. Mm -hmm. Bet tas tāds priekš manis, jā. Mm vienkārši es par sevi runāju, ka es, man vajadzētu būt varbūt viesmīlīgākam, varbūt vairāk uzņemt uh, mājās viesus. Vai, vai, nu, Rāda klausītājs atsāksies. Jā, zin kā. <laughs> Mums jau sarunās praktiski. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā, tas vīri jau sarunās. Jā, jā, jā. Nu, zin kā tie braucieni arī, cita kultūra, jā, cita mentalitāte, viss, nu, ir ko redzesloku paplašināt, mm -hmm. jā, mhm. savādāk. Mēs tur Latvijā augam, jā. Cevišķi <laughs> jau tur, es esmu dzimis padomju savienībā, jā. Ja? un, un audzināts eh, nedaudz uh, <laughs> savādāk, jā, un, un vīši mēs esam tā kā, un tā, kad mēs izraujamies kaut kur, jā, un tad mēs vau, vau, vau, <laughs> jā. Man, Andri, tas, ko tu teici, vakar pārsteidza, kad mēs braucām prom no tās viesnīcas īpašnieks, viņš iznāca un prasa, vīri, ko es varu darīt labāk, lai jūs nākamreiz arī atgrieztos pie lai manis. Lai jūs gribētu pie manis braukt, jā. jā. Jā, un tas ir tik tā, nu, jā. vienkārši Ne jau vienkārši, oh, Kaspar, es tev uztaisīšu lētāk. Jā, mums stikls sasitām uh, noliktavā nu, netīšām. Nu, viņš nekas kārtībā, viss kārtībā. Mums ir jābūt piec sādas, ja domāju, tu Kasparam piestādīs rēķinu. Tad... Viņš nekas, nekas traks, nekas traks, jā. nu, slavu Dievam, tas arī viņš neizbira tas stikls, jā, bet aplaisāja, bet... Uh, Nē, viņš kā teikt, nu, jā, jā, kā var uzlabot, un tas tā, nu, tas... Tā ir, jā. Jā, tas, tas tā arī ir viesmīlīgi tas tāds eh, ir par ko padomāt. Un Jākopam bija ļoti īpaši kopā būt ar o, vietējiem cilvēkiem. Slavējums. Jā, mums viņš pagatavoja vietējo ēdienu, jā, jā. viņš mums speciāli pagatavoja. Un, jā, tur, ko ēdienas, jā, viņš atšķirās, protams, stipri no mūsu, bet kaut arī varbūt, eh, bet gaļa ir šeit arī, nav, protams, cūgaļa, bet... Eh, Slavdēv? Jā, jā. Slavdēv. Bet... Vistu lielos? Ir un rīztuņi tik gardi gatavo. Jā, gardi. <laughs> Labi, raidījums nav par to. Jā. <laughs> Jā. Esam pēduši, pateicību Dievam, esam nopeldējušies, pateicību Dievam. Nē, mēs īstenībā pareizi sākam, tā kā Ādams sāka ar sabatu, ar mhm. Dievu atdusā bija. Un tad viņš sāka e, nosaukt dzīvniekus vārdos un strādāt e, dārzā ar atpūtu. Un mums mhm. arī tagad tā kā sanāca šī tā diena tāds sabats, Mm. Tad mēs dosimies, kā saka, pilnu, arī vēderiem pilniem <laughs> un uh, spēkiem. Jā, mm. un, un, un, un, un paldies Dievam, paldies Dievam. Paldies Dievam. Nu, tad radio klausītāji klausieties nākamo raidījumu, jo tad A, jo šie vīri, jā, mums sanāk vēl viens raidījums, jā, tad šie vīri, un uh, noteikti uzaicināsim vēl māsas, jā, kuplākā skaitā pasāstīt, nu, kas tagad ir uzzināts, kādas jaunas atklāsmes, jā, Jo nu, mēs jau tagad esam tādi ļoti, nu, kā saka, uh, svētā gara pilni. Jā, jā, jā uzpildījušies. Jā, uzpildījušies. Esam, esam satikuši gan vietējos kristiešus, gan baudījuši vietējo kultūru un lūguši par šo zemi. Bet uh, vēl jau viss ir tikai priekšā, jo vēl mēs tikai dosimies uz tām septiņām draudzēm, kas ir atkrā, aprakstītas atklāsmes grāmatām, uz tām vietām, jā, uz tām pilsētām. Lasīsim Dievu vārdu, lasīsim arī vēstuli efeziešiem un ģēņa vēstules, un, protams, arī šīs, um, šos vēstījumus, kas ir Jēzus Kristus vēstījumi, um, atklāsmē jā, šīm draudzēm, un ne tikai šīm, bet arī mums ikvienam. Un mēs tiešām priecājamies, ka varam doties gan studēt svētos rakstus, gan arī lūgt. Lai Dievs atjauno, mm. lai šie mirušie akmeni atkal atdzīvojas. Tāpēc mums ir prieks Efesā ar doties arī pie dzīvajiem akmeņiem, tas ir pie kristiešiem, kopā lūgt un slavēt. Un man kaut kā tā ļoti sirdī iekrita, jo pirms tam ļoti daudz braucu uz Izraēlu un turpinu lūgt par Izraēlu, turpinu būt eh, svētīgās domās par Izraēlu. Bet esmu pateicīgs Dievam tieši par to, kad uh, varam doties arī šeit. Arī Andris bija Izrēlā pagājušajā gadā tieši uz vasaras svētkiem. Jā, tieši tā. Svētais gars nonāca, un uh, tā, kad Jēzus ja tepa uzņems debesīs, jā, viņš devās, viņš teica, jau mācekļiem iet pa visu pasauli, sludiniet. Jā. Un uh, kā jau ir iepriekš minējām, tieši šeit, um, Turcijā, jā, ļoti daudz draugs bija un arī, protams, ļoti sīvi gāja, ļoti raibi gāja, eh, kā, kā Pāvēlam, gan arī citiem, kuri devās šeit sludināt. Jā, nebija nu, pats tik viegli. Jā. Izaicinājumi, bet draudzes uzsākās, ļaudis atgriezās, pie, pie, piepulcējās vien vairāk un vairāk Kristus sakotāji. Jā. Viņi bija, nu, jā, viņi bija. Un es tagad arī es redzu, ka Dievs atjauno, atjauno draudzes šeit. Turcijā. Tāpēc tiešām esam lūkšanās. Jā, un, un mēs esam priecīgi arī satikt pārējos, kas vēl nav kristieši, bet kuri ir tik sirsnīgi un viesmīlīgi. Viņam ir vajadzīgs jēzus. Jēzus visiem vajadzīgs. Jā. Isa. Viņa mīlestība. Viņa mīlestība ir vajadzīga. Tā. Slava Dievam pret visu. Jā. Nu tad kāds novēlējums radoklos ir. Jā, un novēlējums jā, visiem uh, satikt Jēzu tā kā Pāvils satika. Ka tas ir neaizmirstami, ja? ka piedzīvot Jēzu tā, ka tad, kad tev pēc tam ir e, šie te, ka tevi met no kliņas lejā, ka tev metā ar akmeņiem, ja? nu, arī pārnestā nozīmē, ja? mūs arī lamā, ja? tas ir tas pats, kas ar akmeņiem metā. Un ka tādos mirkļos mēs uh, nenošaubamies, nesašaubamies, jo tāpēc, ka mēs zinām, mēs esam sastapušies ar savu kungu, uh, Un lai katram es novēlēju šī tāda sastapšanās ar kungu Jēzu, kuru vienkārši atceroties šo sastapšanos, tu nekad nešaubīsies. Jo Pāvilu vairs neviens nevarēja izšaubīt, jo tā mm. bija īpaša sastapšanās. Uh, un tāpēc novēlu katram radio klausītājam šo īpašo sastapšanos ar Jēzu Kristu, ar savu kungu. Jo caur viņu mēs uh, tiekam pie mūsu radītāja Dieva kas ir radījis. Ja? Jo caur viņu ir ceļš. Un, un Jēzus mums vēl arī apsolīja, un tā arī ir, ka mums arī ir svētais gars, kas ir ikdienā mums vajadzīgs katram. Bez svētā gara arī nevaram mēs. Mm. Amen. Amen. Jēzus ir kungs, ceļš patiesība un dzīvība. Mūžam. Mūžīgi mūžam, jā. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam. Amen. Amen. Amen. Jā. Man man ir tāds, kā šodien, kad mēs redzējām to sievieti. Cerēs, teicu, nu, cerēs vienkārši, un, nu, un atkal nezinu, kāpēc, to neiz, neizgāja, neizdarīja. Es redzēju vienu sievieti, kur, nu, var redzēt, nezinu, vai no bērniem, vai kā, nu, ka ilgi viņu, teiksim, nu, nelabs vārds, bet kropa, jā, viena kāja, var teikt, tur nestrādā. Un viņi iet un klibo, un es Andriju saku, vajag lūgt. Man kaut kā, nu, parasti ir tā, ka jālūdz tādiem cilvēkiem. Protams, ir svarīgi, vai cilvēks pats vispār grib. Nu, arī ja es prasīju, ko tu gribi, viņš jau zina, ko jā. cilvēkam it kā vajadzētu, jā, bet viņš prasīja, ko tu gribi. Prasīja, un uh, eh, un Andris tad pateica labu lietu. Tev ir tāda ticība, tad tas ir jādara, jā. Un, arī, un dažreiz ir tas, tā runa par paklausību, svētā gara aicinājumam. Un, un es gāju tam cauri tik daudz reizes, kad uh, ir reizes, kad paklausu uzreiz. Tā ir tāda svētība, tur pilnīgi redzēt, tā visa diena ir tāda piepildīta un viss. Ir, kad ne uzreiz ir tāda iekšējā cīņa. Es par sevi runāju. Man, man ir tāda bieži iekšējā cīņa, un tad, tad, tad izcīnu viņu, slavu Dievam, paklausu un iziet. Ah, labi un citreiz neizdarīju. Ja? Un tā kā šodien es, es domāju, kāpēc es to neizdarīju? Nu, kāpēc? Nu, kas? Nu, kā man kaunēties, vai kas? Es nesaprotu, kāpēc. Jā, un tad ir tāds, tāpēc eh, jālūdz par to, lai ir drosme. Jā, drosme jā, un arī eh, drosme paklausīt, jā, un paklausīt un darīt vienkārši. Paklausīt Dievam, nav vajadzīgi mūsu upuri, vajag mūsu paklausīt. Tas arī bija Pāvila paklausība svētajam garam, Dievam, un viņam arī bija drosme. Viņš tiešām bija drosmīgs. Iet pie pagāniem kaut kādu sve, e, svešu dievu nest, ja? tā ir vajadzīga liela drosme. Tāpat es arī domāju, kad e, musulmaņiem e, sludināt, ja, evangelizēt, domāju, tur ļoti lielai drosmē jābūt. Mm -hmm. Ne pārgalvībai, bet drosmē. Jā, tāpēc pārgalvīgi mēs visi esam. Jā, bet, bet ar to gudrību, kad, jā, kad Bet redz, ikdienā mēs paši jā, cīnāmies ar savām lietām. Arī. <laughs> Pietiek, jā, tur. Bet nu, tas ir treniņš. Tas ir, tas treniņš. ir treniņš. Tu nevari, tāpat kā tu pacietību nevari iegūt, vienkārši atver bībeli, paņem jā, pacietību. Nē, pacietība ir jāizstrādā. Tāpat arī drosme ir jāizstrādā. Ar mazām lietām sākam, No sākuma vienkārši pieiet pie cilvēka, pēc tam ir vienkārši pieiet un pateikt par Jēzu, pēc tam pieiet, pateikt par Jēzu un vēl aizlūgt. Ja? Nu, es vienkārši stāstu arī par sevi, jo es arī esmu bijis ielu, ielu evanģelizācijās. Ja? Kas par tevi arī kādreiz mm. arī atceries tās pirmās reizes, tur tas bailīgi, vai ne, tā no, ko mm, mm. teiks, varbūt man nu, nolamās, ja? vai ko zini kādu, bet, nu, tas ir arī tas treniņš. Un nu, paldies Dievam, ka mēs varam arī šeit jau trenēties. Jā, un citu mēs ir tā, ka kā jau iepriekš minēju, nu, mēs bijām draudzē vietējā, mēs satikām kādu cilvēku, bet tagad mēs tā kārtīgi atpūšamies. Nu, tā kārtīgi, lai uzkrātu spēkus. Mēs vienkārši esam baudam, ka te vienkārši ir septiņās dienā ēdināšana. mums ir pirtis, mums ir jūra, mums ir baseini, mums ir slitkalniņi, mums ir viss kaut kas. All inclusive. Un, un mums ir arī grupā kādas māsas, jā, un kādi no mums esam pat nu, vēl vairākiem cilvēkiem runājuši šeit uz vietas par jēzu. Un ir izveidojušās sarunas par jēzu. Un tas ir wow, slava Dievam, jo Dievs nu, mūs var lietot par gaismu, par svētību arī tajos brīžos, kad mēs esam aizbraukuši. Nu, nu, atpūtā, var teikt, nu, atpūšamies, ja, baudām vienkārši, ka mums viss šeit ir. Ja. <laughs> Bet um, paldies Dievam, ka mēs varam būt arī par gaismu, pastāstīt citiem atpūtniekiem, citiem no citām tautām, ja, par jēzu, slavu jēzu un par to. Jā. Un tagad nu, mēs dosimies uz Efezu, un tad mums būs tagad, nu, reāli tāda bībeles studēšana. Jā. Kurā Dieva vārds, kas ir dzīves un spēcīgs, runā uz mums jā, bagātīgi. Arī radio klausītāji gribu aicināt, ka lūdziet gan par Turciju, gan arī par Izraēlu. Jā, tur ir lūkšanās Izraēlu un, un pat arī, kā teikt, um, dzirdēju tādas ziņas, un, protams, turpinam lūgt. Un es dzirdēju ziņas par to, ka tieši šajā gadā, nu, no saistībā iespējams tāpēc, ka nu, eh, cenšas nerīkot lielus pasākumus vai kā. Bet, eh, Varbūt ar tomēr ir tā grēku nožēlas apziņa radusies, vai kā. Esmu dzirdējis, jā, esmu dzirdējis, ka tas iespējams tā būs. Jā, lūdzam, lai tiešām tā notiek. Jā, kad nu, praids šajā gadā Izrēlā nenotiek. Jā, jo, diemžēl, iepriekšējos gados. Jā, Telavīva kā galvaspilsēta praida visās tuvējās austrumos, kas ir gribējusi kļūt Izraēla kā top praida pilsēta, atbalstot at, nu, valsts, jā, kur gan Jeruzālēmē, gan Telavīvā iet visi ar šiem karodziniem un 300 tūkstoši cilvēku iziet gājienā. Protams, tur sabrauc vēl no citām zemēm un tā. Tā ir negantība. Bet izskatās, ka šajā gadā tas tiks atcelts. Un es ticu, ka tā ir arī laba svētīga lieta un uzvara, kas ir atbildēts arī lūkšanas, par ko arī daži kristieši gribētu teikt, varbūt pat žēl ir tā, ka gribētu teikt, ka tā, daži kristieši, jo daudzi kristieši lūdz citādāk par Izrēlu. Un, uh, un neiedziļinās varbūt tās arī daudzās lietās, par ko nu, negribu runāt. Jā, bet, bet man ir prieks, ka kad, kad notiek šīs lietas. Man ir prieks par to, ka gan jūdi, gan arābi arī šajā laikā ir iepazinuši Jēzu un atgriežas pie Kristus. Kristus viņiem ir vajadzīgs. Un tāpēc tiešām paturam lūkšanās. Un, un arī vēl, esmu bieži vien arī teicis, cik žēl, ka Izrēlā nu, varbūt tas ir ielikās tad atkrišana tur un tur, un tur negantība tāda. Bet ko es gribu teikt? Mums, kā latviešiem, mēs skatāmies uz Izraēlu, varbūt tās uz Izraēlas nomaldīšanos, mums jāskatās kā uz spoguli. Jā. Jo mēs paši latvieši esam vēl lielākās problēmās. Jā. Mēs vēl lielākās nomaldīšanās esam. Un tāpēc es gribu teikt, Latvijai, tur redzat, kas apkārt notiek. Jā, Krievija, Ukraina un visa Baltkrievija mums ir tuvu. Tas viss ir. Uh, Ne NATO mūs pasargās, nekas cits mūs pasargās. Tikai Jēzus Kristus ir vienīgais, kas var pasargāt. Tāpēc atgriezīsimies pie Jēzus Kristus un atmetīsim negantību, ja, alku dievības un visādas tādas lietas. Ja. Un, un, un lūksim par stiprām ģimenēm Latvijā. Jā, no nu, ātrāk mēs atgriezīsimies jau labāk, jo, jo <laughs> lielāka dieva žēlstība, mazāk Jā. iespēja pārmācībai. Ja. Mm. Tieši tā. Un ģimene tas ir svarīgi. Bet man eh, joprojām sirdī raļ, cik tas ir lūkšana nams aizlūdzam arī par to, lai ir tā drosme un paklausība. Jā, es, mm. man sirdī es sākšu un tad jau pēc tam varu. Aleluja, kungs, gods un slava tev, tēvs, un pateicība mm. tev, mhm. kungs, Jēzus, par tavu žēlstību, par to, ka tu esi paveicis mūsu labā, ka tu esi glābis katru vienu no mums, kungs. Pateicība tev. Mm. Un tavā vārdā, kungs, Jēzu, es lūdzu, lūdzu dod drosmi un paklausīgu sirdi. Paklausīgu sirdi darīt to, ko tu liec darīt, ko svētais gars runā, ka mēs nešaubīdamies daram, paklausam, saklausam, paklausam un mm. daram. Kungs, un pagodinam tevi, piepildam tavu vārdu, mm. kungs. Un kad cilvēki atgriežas tavam godam, aleluja, kungs. Lūdzu, nāc, lūdzu, nāc un iedrošini. Ja katru vienu mani kungs arī, jā, kungs, lai, lai, es, lai nav kā šodien, lai es eju un izdaru to kungs. Un tāpat arī katrs viens tavs bērns. Aleluja, kungs, Jēzus vārdā lūdzu. Lūdzu, dod to drosmi un paklausību. Un tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Amen. Jā, mīļais debes tēvs, paldies Tev! Paldies par šo žēlstību. Paldies par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, kurš miera dēļ mums un augšām cēlās. Kaps ir tukšs, krusts arī tukšs. Viņš nav pie krusta, kapā arī nav. Viņš ir dzīves, visasošs, klātesošs. Mhm. Un tiešām ikdienas, kā viņš solīja, būs ar mums, kas nav bija, bijis. Tas ir svētais gars. Un tāpēc Uh, svētā gara vadīti, lai mēs varētu dzīvot, kā dzīvoja arī Pāvils, dēļ kā mēs šeit arī atbraucām, ja? daļēji, ne tikai dēļ viņa, bet uh, viņš ir kā mums paraugs, kas bija, kas bija tos, uh, ja nemaldos, 14 vai cik gadus bija tūkstnesī, viņš bija kopā ar svēto garu mācījās, jo viņam nebija jaunā derība, viņam uh, bija tikai tīstokļi, vecā derība, tas ir mūzes grāmatas un pravieši, ja viņš bija farizējs, viņš bija uh, bet viņam jaunās darības nebija, viņam nebija evaņģēlija, bet viņš bija ar svēto garu, jo no kurienes viņš varēja mācīt šīm te draudzēm, kā tikai svētais gars viņam varēja to dot, bet viņš ir nodevis raksta veidā. Un tāpēc mēs esam katrs evaņģēlijs, mēs katrs esam kā pāvils, Dievs mūs sūta, visur. Arī mēs Latvijā esam katrs Latvijā ielikti, kas ir kurā citā valstī. Ja? Un tāpēc es arī gribu lūgt, jā, lai mēs esam ikdienas ar svēto garu. Ikdienas ar svēto garu, svētā gara vadīti. Jo svētais gars mums arī saka, kur iet un ko darīt, kam pasludināt, kam evangelizēt. Tāpēc eh, es novēlu un lūdzu, lai mūsu valsts piepildās vēl vairāk ar svētā gara vadību, lai mums vairāk un vairāk arī mūsu valdībā, kur šie likumi tiek nu, nu, pieņemti, ja, ir mums jau tagad jau ir brāļi ja, e, valdībā, ja, kas ir svētā gara piepildīti. Un mīļais tēvs, lai caur viņiem arī piepildās citi un citi, kas kalpo un strādā valsts e, uzņēmumos, valsts e, šīs te valdībās, Un, un vienkārši caur to nepieļauju kaut kādas lietas, kas mums nevajadzētu. Tāpēc es arī mīlu, Svētais Gars, lūdzu, es visu šo arī tur, kur mēs eh, negribētu, lai tu būtu, un kur mēs gribam nolādēt ja, mūsu vadītājus, kas nepareizi dara. Ja. Mums vienkārši viņus jāsvētī, ir rakstīts svētījiet. Tāpēc Jēzus Kristus vārdā mēs svētam mūsu valdību un piedodam, un piedodam visu, ko viņi nepareizi pieņēmuši lēmumus un visu. Vienkārši ja, ja kā bija kaut desmit būs pilsētā ticīgie, bet es zinu un es ticu, ka mums ir vairāk kā desmit katrā pilsētā, kas ir ar svēto garu. Mums ir simtiem, mums ir tūkstošiem, mums ir ļoti daudz kristiešu. Tāpēc es lūdzu, mīļais Tēvs, savu žēlastību, sargā mūsu valsti no visa, kā, kas apkārt notiek. Galvenokārt tiešām uh, piepildi mūsu valsti ar mm. vairāk un vairāk ar savu mīlestību dod, jo mēs, mēs ejam bojā bez mīlestības un atziņas. Jā. Atziņu mēs varam gūt tikai caur tavu svēto garu. Tāpēc paldies tev, mīļais tās par to, ko tu jau esi izdarījis, par mūsu to brīvību, kas jau ir, ja mēs no vienas savienības izgājām, nopriecājāmies, ka mēs esam brīvi. Tagad mēs esam citā savienība, kur mūs atkal sāk ierobežot, iegrožot. Tāpēc, mīļais tēvs, palīdzi, palīdzi mūsu tautē. Un tiešām, lai notiek arī šie pravietojumi, ka mēs, latvieši, tagad brauksim misijās, nesīsim tālāk Dieva vārdu citās valstīs. Es ļoti bieži dzirdēju, ka mēs arī, kā kādreiz mums 90. gados brauca pie mums evanģelizēja Eiropas vecās valstis, ka tagad pienāks laiks, kad mēs, latvieši, brauksim uz Eiropas valstīm, atkal viņiem nest evaņģēliju, atmodu, mm. jo Eiropa, vecā Eiropa aizmieg. Un mīļais tās, paldies Tev par šo atmodu, kas jau ir, pa visu, ko Tu esi darījis. Paldies Tev, mīļais svētais gars, paldies Tev, mīļais Jēzu, paldies Tev, mīļais tās par Tavu mīlestību, par Tavu žēlstību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Āmen. Paldies, Dievs, par visu, ko Tu dod. Lūdzam Tavu vadību, Tavu svētību. Lūdzam, tavu gudrību, tavu, tavu svētā gara spēku. Un lūdzam, lai mēs esam pateicīgi tev par visu, ko tu dāvājies mums. Un mēs dzīvojam Kristus evanģēlī cienīgu dzīvi. Dievs, tev pieder viss gods un viss slava. Tu esi labs un brīnišķīgs Dievs, un tev žēlastība paliek mūžīga. Ja es tu esi kungs, glābējs, ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies, paldies, paldies, paldies, un paldies, un paldies, un paldies par visu. Mēs lūdzam, Dievs, svētī Turciju, Dievs, svētī Izraēlu, Dievs, svētī Latviju. Lai šie cilvēki, kas dzīvo šajās tautās, meklētu tevi. Jā, jo tu esi kungs, tu esi glābējs, tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Tad, kad mēs atgriežamies, atgriežamies, mēs lūdzam par Latviju. Tiešām glāb mūsu zemi no pasašanas. Un lai mēs par visu esam pateicīgi, un arī par draudzēm mēs lūdzam, par mums ikvienu lūdzam, lai arī šī vēsts, kas ir Efesas draudzē, atgriežamies pie pirmās mīlestības. Jā, jā. Palīdz, ka mēs atgriežamies pie tā, ka mēs iedegamies par tevi, Kristu, un mīlam tevi no visas sirds, jo tu esi kungs, glābējs, ceļš, patiesība un dzīvība. Un cita ceļa nav, kā vienīgi tu. Bet ar visgods, viss slava, viss pateicība mūžīgi. Āmen! Āmen. Āmen. Paldies, radio klausītāji, ka klausījāties. Paturiet mūsu lūgšanās, ka mēs tagad dosimies pie visām šīm vietām, kas ir aprakstīts Jānis Atklāsmes grāmatas, kas ir septiņas draudzes. Paturiet lūgšanās, ka mēs varam kādam citam pastāstīt par Jēzu. Uh, Jēzus ir kungs un glābējs, un tad jau, ja Dievs tā dos, nākamajā otrdienā atkal sazināsimies, un kād, kāds sveiciens atkal būs no, no šīs zemes. Jā. jā. La Dios sete. La Dios sete. Mūžīgi mūžos. Āmen. Mūžam. Jā.